နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ Okay, we are talking about Buddha Nosati, recollection of a Buddha's quality. So there are nine qualities as a famous quality of the Buddha. So among out of them, we finished Arahant, Sama Sambuddha, Vajracharana Sambanno uh, Sugador uh, near to finish, but uh, I want to give more information about good speaker. Mm. Chúng ta đang học về những ân đức của Phật. Có chín ân đức và chín ân đức này thì nổi tiếng nhất. Và trong chín ân đức đó chúng ta đã học xong ân đức Arahant, à, ân đức um, Sammasambuddho, ân đức um, Vichacharana Sampanno và chúng ta học gần xong ân đức Sukato um, và thầy muốn nói thêm về ân đức Sukato này một chút nói về ân đức thiện thể là người khéo nói So the Buddha only speeches two uh, must be correct, uh, true, beneficial, people may like. True, beneficial, people may not like. Only these two, two kinds of saying the Buddha speaks uh, at the right time in the right place. So in this case, uh, sometimes, although it is uh, true and beneficial, uh, so time also do be considered. Hmm. Ừ, Đức Phật Ngài chỉ nói những gì đúng với chân lý, đúng với sự thật, có lợi ích và được người nghe yêu mến, thích nghe. Và Ngài chỉ nói những điều gì đúng với sự thật, đúng với chân lý, có lợi ích người nghe có thể thích hoặc không thích điều ngài nói đây là hai loại lời nói mà đức phật dùng mà thôi à, và ngài nói phải đúng thời và đúng lúc đúng thời điểm chỗ nơi nữa thỉnh thoảng có những lời đúng với sự thật đúng với um, chân lý và có lợi ích cho người nghe người nghe có thể thích nhưng ngài cũng sẽ xem xét về vấn đề thời điểm à, hay là nơi chốn có thích hợp hay không there are some speaking factors uh, we can find in the sutras. So to say truth, not to say telling lie. Uh, to say gentle speech, not to say harsh speech. To say uh, to be united, not to say slander speech to say useful speech, not to say useless speech. Một số yếu tố về lời nói trong kinh có dạy mà chúng ta có thể học đó là lời nói nên là đúng theo sự thật, không nên là lời nói dối. À, lời nói nên là ái ngữ, nói với sự nhẹ nhàng, không nên lời nói lời thô ác, mắng chửi, ừ, nên nói lời đoàn kết không nên nói lời gây chia rẽ và nên nói lời đem lại sự lợi ích không nên nói lời vô ích uh, to say with metta not to say with anger hmm. và nói với tâm từ không nên nói với tâm sân hận uh, also need to say limited speech. So some people talk a lot, although it is good. If no limit, people may run away. <laughs> so sometimes uh, limited speech, it is also needed. Mm. Và cũng nên nói có giới hạn. Một số người uh, nói lời lợi ích nhưng mà nói nhiều quá dù trả lời đó là tốt thì mà nói nhiều quá thì người ta cũng bỏ chạy mất cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải cân nhắc lời nói phải giới hạn trong lời nói của mình So episode this are about the speaking. So now we will move uh, next quality. It Itipi so bhagava loka we do. And it, because of this and um, that reason, uh, the reason we will say, Sobagoa, that Buddha, Loka Vitu, the world knower, who knows the world. Và như vậy là những yếu tố liên quan đến lời nói tốt đẹp, người khéo nói mà chúng ta đã học xong. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp ân đức Tiếp theo, đó là ân đức thế gian giải, Itipiso Bhagawa Lokavidu. Itipiso là bởi vì những lý do này, lý do gì thì mình sẽ học, mà Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là Bậc Thế gian giải. <coughs> So, Loka is the world, Vidu is Noah. So, We need to learn what is the world, how to know it. Và Loka là thế gian, Vidu là biết và chúng ta sẽ học Đức Phật ngài biết về thế gian này như thế nào. So one definition is Loka means sata Loka, the world, the be, uh, the world of being. uh, Sankara Loka, the world of formation, and Ogasa Loka, the world of realm, sphere. Và định nghĩa về chữ Loka, thế gian có ba định nghĩa, đó là Satta Loka, đó là thế gian chúng sanh, thế giới chúng sanh. Sankara Loka là thế giới các hành và Okasa Loka là thế giới của các cảnh giới. So the Buddha knew about the beings, being in the world, the, the world of a being. So what kind of being in the hell? What kind of being in the animal life? So what kind of being in the Veda life, Asura life, in the same way? Uh, how is a human? How is a devas? How is a brahmas? So about the beings, the Buddha understand well. Because of this, the Buddha is the world knower. Là Đức Phật Ngài biết về thế giới của những chúng sanh, đó là những chúng sanh có mặt trong địa ngục như thế nào, những chúng sanh ở trong cõi giới hay cảnh giới súc sanh nên là như thế nào chúng sanh ở cảnh giới Peta là quỷ đói như thế nào chúng sanh ở cảnh giới Asura là Atula như thế nào tương tự như vậy chúng sanh ở cõi người chúng sanh ở cõi chư thiên thì như thế nào và chúng sanh ở cõi phạm thiên thì như thế nào do ngài hiểu rõ về thế giới của chúng sanh cho nên ngài có danh hiệu là thế gian giải so if we learn Buddha's teaching so we can know about those being quite detailed So why they have this kind of appearance, happiness or suffering, etc. Nếu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật kỹ thì chúng ta sẽ biết về thế giới chúng sanh này một cách chi tiết. Uh, ví dụ như tại sao chúng sanh đó lại có hình dáng như vậy tại sao chúng sanh lại thọ những cái khổ vui à, như vậy và đức phật có dạy một cách chi tiết trong giáo pháp Uh, for example, one time, a man named uh, named Suba asked the Buddha. Uh, some some people are ugly, some people are beautiful or handsome. What is the reason? The Buddha said, uh, some people has a lot of anger, if you say little bit, they will get angry much. and so those people can be ugly. So some people not have anger, so can remove anger quickly. So those people can be beautiful or handsome. So this is the reason. Ví dụ như có lần một người thanh niên tên là Suba đã hỏi Đức Thế Tôn rằng tại sao con thấy có một số người thì lại có sắc đẹp một số người thì lại có sắc xấu tức là không được đẹp xấu xí thì Đức Phật nói đó là do nguyên nhân một số người họ có nhiều tâm sân hận à, chỉ cần nói động vô một chút là họ sẽ khởi tâm sân giận và do nhân sân giận này cho nên họ có hình dáng dung mạo xấu xí còn một số người à, ít tâm sân giận có thể dễ dàng dập tắt tâm sân giận cho nên họ có dung mạo xinh đẹp. So some people are uh, weak, some people are strong. What is the reason? So some people in the past they harm other beings, other people. So as a karma, they have accumulated. So those people are weak. Uh, opposite one is uh, they are strong và một số người thì yếu có sức khỏe kém còn một số người thì có sức mạnh à, bởi vì trong quá khứ họ đã làm hại những chúng sanh khác do vì bất thiện nghiệp đó trổ quả cho nên họ có sức khỏe kém và ngược lại một số người có sức mạnh là do nhân thiện không hại chúng sanh khác so some people are short life some people long life what is the reason the Buddha said, they have killed many beings, many people. They have accumulated such kind of karma. If so, those people will be short life. If they avoid killing, so they will be long life. Cũng vậy, một số người tại sao lại có tuổi thọ ngắn, tức là yếu mệnh, còn một số người thì có tuổi thọ dài, sống lâu. Đức Phật trả lời rằng do trong quá khứ những người đã giết hại những chúng sanh khác thì khi nghiệp quả trổ thì họ sẽ có đời sống rất ngắn à, yếu thọ còn ngược lại một số người họ không giết hại những chúng sanh khác do vậy có thiện nghiệp cho đời sống được lâu dài Some people are rich, some people are poor. What is the reason? So some they have done a donation a lot. So accumulated this kind of karma? If so, as a result, they can be rich. The other people can be poor. Cũng vậy, một số người thì giàu có, ừ, dư giả của cải tài sản, còn một số người thì rất là nghèo nàn. tại sao vậy? Đức Phật giải thích rằng do một số người đã thực hành thiện hạnh bố thí rất là nhiều trong quá khứ, à, do tích lũy thiện nghiệp bố thí cho nên đời này họ có nhiều của cải tài sản ngược lại một số người không thực hành thiện nghiệp bố thí cho nên bị nghèo khổ Some people are knowledgeable, some people are not. What is the reason? In the past lives, they have asked questions to the recluse, to the Brahmins, what is a kusala, what is not. what is the agusala, what is the good, what is the bad, what is the beneficial, what is the faulty, what is the pure, what is the dirty. So they have asked those questions because of that. So they can be knowledgeable. If they don't do that, they can be not knowledgeable. và trong đời có một số người thì có trí tuệ ừ, thông minh sáng suốt còn một số người thì lại không à, đây bởi là do nhân trong quá khứ những người đã đi đến những vị ẩn tu ẩn sĩ những bậc tu hành à, hỏi về những câu hỏi thế nào là điều tốt thế nào là điều xấu thế nào là lợi ích thế nào là không lợi ích hay thế nào là thanh tịnh thế nào là dơ uế À, và do nhân hỏi những câu hỏi như vậy cho nên ở đời này họ có trí tuệ à, còn những người không hỏi những câu hỏi đó không đặt những câu hỏi đó thì nhân đời này họ trở thành người ngu độn so some have many followers some are lonely no followers so in the past they have like envy or jealous, uh, stinginess. So those people less followers. If not, they can have many followers. Và một số người thì có nhiều tùy tùng, bạn bè người đi theo, còn một số người thì rất là cô độc. Tại sao vậy? à, nếu trong quá khứ những người nào có cái tâm ganh tị tâm đố kỵ tâm keo sẻn thì sẽ không có nhiều tùy tùng những người đi theo và ngược lại so even the Buddha himself there are 32 major signs he has in each sign uh, have a reason have a gamma The Buddha has done in the past. So all mentioned. Those are knowing about the beings, uh, in this case, especially human, not only human. So beta life, some people body is uh, uh like a human body, uh, but uh, face is like, like a pig. So what is the reason? the Buddha mentioned everything. Because of this, he is uh, the world knower, knowing about the, the world of being. Và ngay cả Đức Phật chính Ngài có 32 tướng tốt chính và mỗi tướng tốt đều có những nhân, những nghiệp duyên tương ứng để tạo ra tướng đó thì Ngài cũng dạy tường tận về những nhân duyên khiến cho ngài có tướng hảo đó do vậy mà đây là một phẩm chất một ân đức của đức thế tôn là ngài biết rõ về thế giới chúng sanh cũng vậy trong thế giới của con người có những người mang thân người nhưng gương mặt thì như là một con heo chẳng hạn thì ngài cũng biết được do nghiệp gì à, lý do nào mà có cái tướng trạng như vậy do vậy đức phật được gọi là bậc thế gian giải biết rõ về thế giới chúng sanh Next one, the world of realm or the world of sphere. So the world are For example, there are awful states such as hell, animal, beta, uh, asura. So those are bad destinations where we should not go. So how to avoid not to reborn in those realms? So we should avoid unwholesomeness, evil deeds, bodily, bodily, and in mind. If so, we were not reborn there. The Buddha encouraged us not to do any unwholesomeness to avoid those realms. Um, Ngài biết thế giới thứ hai đó là thế giới của các cõi hay là các cảnh giới tồn tại và có bốn cảnh giới tồn tại à, bốn cõi xin lỗi có bốn cõi khổ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula và đây là những cảnh giới rất là xấu rất là đau khổ mà chúng ta không nên đi đến đó và làm sao để tránh không đi đến đó thì ngài cũng dạy cho chúng ta đó là chúng ta phải tránh những cái nghiệp bất thiện liên quan đến thân đến khẩu và đến ý chúng ta không nên làm những nghiệp bất thiện như vậy và Đức Phật khuyến khích chúng ta nên làm những cái việc thiện thông thông qua thân khẩu ý. So uh, what are evils to uh, to be avoided? So killing, stealing, sexual misconduct, telling a lie, uh, harsh, harsh speech, useless speech, slander speech. Uh, not to drink alcohol or drug, not to use drugs. Và Đức Phật đã dạy chúng ta tránh những nghiệp bất thiện, xấu ác là, là gì? Đó là chúng ta nên tránh sự giết hại sinh mạng, sự ăn cắp, sự tà dâm. Chúng ta nên tránh nói lời thô ác nói láo nói chia rẽ nói lời vô ích và chúng ta nên tránh uống rượu và các chất say so that's a mental action so not to be greedy uh, we call it in Bali abeja translation is covetousness like thinking others property how to get in the wrong ways Uh, just greedy, want to get, uh, just you you want others' property, not much problem. But if you continue to think uh, how to get in improper ways, uh, if so, it is called abeja. Next one is bhyabada. Bhyabada means ill will. So not just hate other people, more than that, how can I harm him? How to harm him? If so, become karma. Just thinking, but it is bad action. Next one is a wrong view. There are many wrong views. Some are serious, especially prohibiting karma and karma result, like uh, no benefit of donation, no benefit of morality, uh, etc. Uh, later, I will explain as I remember more details. À, đối với ý ý nghiệp thì Đức Phật dạy chúng ta không nên tham sân si, không nên tham là gì? Từ Bali là apicca, có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ tưởng làm sao lấy được của cải của người khác nếu chúng ta chỉ mong ước của cải không thôi muốn có được của cải thì đó là tham bình thường à, không có vấn đề gì lắm nhưng mà tìm cách nghĩ cách để lấy của cải của người khác một cách phi pháp thì mới chỉ là ở cái nghĩ thôi là ý nghiệp thôi thì nó cũng là ý nghiệp bất thiện rồi và ừ, còn à, đối với à, ý nghĩ sân hận lập giá ba ra là không những ghét người đó mà còn nghĩ cách làm sao hại được người đó nữa thì đây là những bất thiện thuộc về ý ừ. còn liên quan đến si thì nó là tà kiến tà kiến là hiểu sai hay là không chấp nhận về nghiệp và quả của nghiệp tức là không chấp nhận lý nhân quả và thấy rằng à, đức hạnh giới hạnh thì không có lợi ích gì cả vâng đây là những cái loại tà kiến mà thầy sẽ nói một cách chi tiết sau sau khi thầy nhớ kỹ hơn. So, no beneficial donation, no beneficial puja, uh, no, no have this world, no have the other world, uh, no, no have a result, result of good, good and bad action. So no practitioners who improve in Dharma. No one can teach to be free from life. No mother, no father, uh, yeah, such things. Those are serious wrong views. À, về tà kiến có thêm nữa là không tin rằng có lợi ích của bố thí không tin rằng có lợi ích của trì giới đức hạnh à, không tin rằng có đời này hay đời sau đời khác à, không tin có quả của những việc tốt việc xấu à, và không tin rằng có sự phát triển sự tiến hóa ở những người thực hành pháp không tin rằng có những người có thể dạy để giải thoát và không ai có thể dạy để giải thoát được và không không tin có ở đời có cha có mẹ không không vâng. If we have and those around us, it can reborn, can produce as a being in a woeful state. But some around you, uh, like uh, we have a soul or self, uh, this is a me or this is a mine. It is also a kind of wrong view. But that around you only will prevent to get liberation. So, but uh, will not produce awful state. Uh, because uh, still understanding good or bad, good karma and bad karma. Mm. Và nếu chúng ta mang chắc vô những tà kiến như vậy, như thầy mới kể trên thì um, sẽ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ À, có một số tà kiến khác như rằng cho rằng có linh hồn, có bản ngã, có cái tôi, cái ta, có những cái thứ của tôi vân vân. Thì đây chỉ là những cái loại tà kiến à, mà ngăn ta giác ngộ giải thoát chứ không đến nỗi nặng để khiến tái sanh xuống bốn cõi khổ bởi vì vẫn còn tin vô nghiệp và quả của nghiệp tin vào những điều xấu điều tốt so To remove wrong view, we need to have two kinds of knowledge. One is a, one uh, is a understanding karma and karma results. We call karma Jnana in Bali. Another one is a Vipassana knowledge. Uh, Vipassana knowledge is uh, like uh, this body not have a self or soul Uh, this is not me, not mine. This is a vipassana knowledge. So, two kinds of knowledge uh, we need to get. Và để loại bỏ những cái loại tà kiến như trên thì chúng ta cần phải có hai loại trí tuệ. Loại trí tuệ đầu tiên là Kama Katayana là trí tuệ về hiểu về sự vận hành của nghiệp, um, nghiệp và quả của nghiệp loại trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ vipassana à, vipassana thấy rằng ở trong cái thân thể này không có linh hồn không có bản ngã không phải là tôi hay là của tôi thì hai loại trí tuệ này có thể khiến chúng ta loại bỏ tà kiến Okay, about the realm after woeful stage, another realm is a human realm, only one, six deva realms. So these are good, destin- good destination. So how to reach, how to go to human the world? If we do wholesome deeds, such as uh, practicing sila, meditation before jhana and before mega, mega phala knowledge. Uh, so If so, we can reborn in the Deva uh, human realm. Và thầy vừa nói về bốn cõi khổ thì sau bốn cõi khổ thì đến cõi người, cõi người thì có một cõi và trên cõi người có sáu cõi trời hay còn gọi là sáu cõi chư thiên, thiên giới và đây là bảy cõi lành mà tốt đẹp mà mà chúng ta à, nên đến và làm thế nào để tái sanh ở những cõi lành này thì đó là bằng thực hành những cái thiện hạnh liên quan đến việc giữ giới hành thiền à, hành thiền ở mức độ là trước khi chứng đắc à, bậc thiền an chỉ định trước trước khi chứng đắc um, đạo và quả thì những phước nghiệp sự đó có thể khiến cho một chúng sanh tái sanh ở cõi người và các cõi trời dục giới. So, what are good deeds to produce human reward life. So usually mentioned, there are many goodies, many kinds, but uh, what is usually mentioned? So um, I'm going say later. Hmm. Và những điều lành, những thiện nghiệp để có thể tạo ra tái sanh ở cõi người và ở cõi trời thì có rất nhiều nhưng mà thường thì được ừ, nói gộp lại thành những nhóm như sau dana, uh, donation, sila, morality, bhavana, meditation. Meditation before jhana, before megaphala. À, ba nhóm đó là nhóm bố thí, là cúng dường, nhóm đà ná. Nhóm thứ hai là nhóm si sila, là nhóm trì giới hay là đức hạnh. Nhóm thứ ba là bhavana, là thực hành thiền. Và thiền ở đây là thiền trước khi mà đạt tới bậc thiền an chỉ định. We are volunteer service, Apajayana, respecting uh, higher people, higher in quality, higher in age. Và thứ tư là Vecha Vacha là um, phục vụ và Abhyachaya uh, à, Chara là cung kính đối với những bậc trưởng thượng những bậc có giới đức Uh, ờ, next one is uh, Badidana, sharing merit. The merit you have done, you share. So, Badanumodana, rejoicing others' merit. Tiếp theo đó là Bhattidana là chia phước, những phước thiện nào mà mình đã làm thì mình chia đến những chúng sanh khác đây cũng là thiện nghiệp và tiếp theo đó là tata numodana là tùy hỷ với những phước đức mà những người khác đã làm Next one is Dhamma Sawana, listening in Dhamma and talking Dhamma Desana, talking Dhamma. Tiếp theo đó là lắng nghe giáo pháp, à, Dhamma Sawana và Dhamma Desana là dạ, thuyết giảng giáo pháp. So now you are listening Dhamma, so it is a good deed which can reborn, can produce the life, human life. So there is one deva named Manduka Dewa Buddha. Manduka means uh, frog, frog deva. Ừ. và ngay như bây giờ đây chúng ta à, quý vị đang lắng nghe giáo pháp đây là một thiện hạnh thiện nghiệp và thiện nghiệp này khi cho quả có thể khiến quý vị tái sanh lên à, cõi người trở lại hoặc cõi chư thiên à, như trong kinh có câu chuyện về Manduka Dewa là vị chư thiên cóc Manduka là con cóc So one time the Buddha is uh, talking in Dhamma the, near the pond. So the frog is listening Buddha's teaching. Didn't, he didn't know oh, this is a good deed or bad deed, just uh, good to listen. Because of that, that uh, he listened. So at that time, the, the cowherd or cowboy come near the flock happened to happened to poke with his stick, happened to press with his sticks. So the frog, the frog was dead by listening Dhamma. So suddenly he reborn uh, in the Deva realm as a Deva. Mm. À, một thời khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có một lần thuyết pháp ở gần một cái hồ thì ở hồ đó có con cóc và con cóc lắng nghe thầm âm của đức phật mặc dù nó không biết ngài nói gì nhưng nó lắng nghe và đó là đối tượng thiện và do vậy nó có sinh khởi những cái lộ tâm thiện và lúc sau thì có một người chăn bò đi đến anh này vô ý không nhìn thấy đã chống cây gậy lên thân mình của con cóc và con cóc bị chết nhưng do chết trong khi đang lắng nghe giáo pháp là những tiến trình tâm thiện cho nên à, con cóc được tái sinh thành vị thiên tử so also Pandesari 500 uh, disciples of Pandesari Buddha in their past life, past karma is uh, uh, they are bats, huh? right? Bats usually staying in the in the caves. So two bhikkhus are reciting a Virama. So in the caves, they are listening. Uh, don't know this is a Virama or not. Just good to listen or hearing. So because of this karma, they were reborn in the Devara in the Buddha time. So they are reborn as a human. Uh, after seeing Buddha's uh, twin miracles, they ordeal. So they become uh, Bandesari Buddha's uh, disciples, Abhidhamma learners. Hmm. Um, you. Chuyện về 500 vị đệ tử của Ngài Đại trưởng lão Xá Lợi Phất à, trong quá khứ họ là 500 con dơi trong một kiếp sống quá khứ và 500 con dơi này ừ, sống trong hang động và bám trên thành hang thì lúc bấy giờ có hai vị tỳ kheo đọc tụng Abhidhamma là vi diệu pháp thì những con dơi này lắng nghe vi diệu pháp ừ, mặc dù không biết đó là gì nhưng mà lắng nghe và do thiện nghiệp lắng nghe pháp như vậy sau đó đã tái sanh lên cõi trời vào thời Đức Phật thì 500 à, vị chư thiên đó tái sanh xuống làm người và khi nhìn thấy Đức Phật thị hiện song thông biến thì đã phát tâm xuất gia và trở thành <clears throat> đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất và là những người học thuộc vi diệu Pháp. So now you are listening Dharma. So If you want to be Deva, you find who are present your head. Who are beating you are your head. <laughs> Bây giờ quý vị đang lắng nghe pháp nè, quý vị đi kiếm cái người nào mà mà ấn trên đầu mình á. <laughs> so if the world we zoom Deva like that. À, nếu quý vị Because they give a name based on their karma. Nếu quý vị muốn tái sinh thiên giới thì quý vị kiếm cái người mà đấy là ấn trên đầu mình thì tái sinh lên chư thiên và sẽ trở thành một vị thiên tử có tên là chư, à, Zoom, chư thiên Zoom. Tại vì à. đang lắng nghe pháp ở trong Zoom. so there are many dewas Uh, they they they have got a name. They they got a name based on their karma. Uh, like the laja Raja Deva Dita, uh, popcorn, Deva female, uh, something like that. Prog Devas. Hmm. À, chư thiên họ thường có cái tên gắn liền với cái thiện nghiệp mà họ đã tạo trong quá khứ ví dụ như là Deva là vị thiên nữ bắp ừ, hay là thiên tử cấp. Ờ, là thiên nam cốc là như vừa rồi thầy kể so okay so listening dhamma is a good deed another one is a daitiju karma uh, having a right view so if we have a right view so it is also a kind of good deeds mentioned in the teaching và tiếp theo là có chánh kiến cũng là một thiện nghiệp à, Điết Tu Khamma ừ, đây là chánh kiến hay chánh chảnh tri kiến thì đây cũng là thiện nghiệp được đề cập trong kinh điển. So the Buddha mentioned how that how Sadevas, humans, how to go to that realm, everything mentioned. Because of this, the Buddha is the world knower. Uh, so he know the world of realm or sphere và đức phật ngài đã đề cập tới những cảnh giới như vậy về cảnh giới của loài người về cảnh giới của những cõi trời à, và làm thế nào để đi đến đó vân vân do vậy mà ngài có ân đức là thế gian giải người à, vị biết được các cảnh giới chúng sanh so after six devas above that there are brahma world 20 brahma world out of 20, one is the only materiality they have. No mentality, only body. But the body is strong and beautiful. So another four Brahma realm is only mentality, no body, no materiality. Why they reborn? What is the reason? So they practiced meditation, they get fit jhana. So their idea, their thinking is uh, mentality is a problem. Because of mind, we have to suffer. If there is no mind, we'll be okay. So one thing is they have a power, concentration power. Another thing is they disgust uh, mentality. They hate mentality because of this this idea, the reborn, that Brahma realm, no mentality, just your body. So don't know anything, but the body is healthy and beautiful. Uh, so those be- beings are coming from uh, out of the dispensation. In the Buddha time, we have a lot of information. We may not have this kind of mind. So outside of the Buddha's destination. Và ngoài bên trên sáu cõi trời dục giới, sáu cõi chư thiên dục giới thì có 20 cõi phạm thiên. Trong 20 cõi phạm thiên này thì có một cõi là cõi vô tưởng. tức là chỉ có thân sắc chúng sanh ấy chỉ có thân thân sắc mà không có tâm. À, mặc dù cái tâm xin lỗi thân rất là khỏe mạnh đẹp đẽ nhưng mà không có tâm à, và có bốn cõi mà chỉ có tâm mà không có thân không có thân sắc và tại sao những chúng sanh này lại có thể tái sinh lên những cảnh giới như vậy à, đức phật dạy rằng đó là khi những chúng sanh họ này họ thiền và họ vào ngũ thiền ngũ thiền theo vi diệu pháp ấy, là tứ thiền là tâm họ rất là mạnh và họ nhận thấy rằng họ cho rằng tâm này thật là phiền phức bởi vì có sự có tâm có sự hay biết cho nên rất là nhiều phiền phức à, họ không muốn có tâm thức này nữa do năng lực của thiền do sự ghét bỏ tâm thức à, chán ngán ghê tởm đối với tâm thức ừ, và mang cái ý kiến đó cho nên à, khi thiền của họ đủ mạnh thì lúc chết thì họ lại tái sanh vô cõi vô tưởng chỉ có thân xác mà không có tâm thức à, sống như vậy à, với thân thể đẹp đẽ khỏe mạnh nhưng không biết gì cả và những chúng sanh này thì họ ở ngoài giáo pháp của đức phật bởi vì khi giáo pháp xuất hiện trên thế gian có rất nhiều thông tin có rất nhiều điều hay và có thể khiến giác ngộ nhưng họ do không có tâm cho nên họ không nhận biết được so another realm is uh, just a mentality no materiality so they also in a previous life they have jhana. Jhana have eight types. One is four material jhana. The other one is four immaterial jhana. So they practice immaterial jhana. Their idea is uh, like that. Materiality is a problem. Because of materiality, we have to fight each other we have to quarrel each other. If no materiality, no body, so we will be peaceful. So they hate uh, body or physical body, and uh, they have a jhana. So as a result, they're reborn there. So uh, usually they also out of the Buddha's dispensation. So in the Buddha's dispensation, we know we should not go there as an ordinary person. As a noble person, okay, we continue to practice. But as an ordinary person, we should not go because they don't have ear, they don't have eye. So although the Buddha appear in the world, they cannot contact with the Buddha. So, but because of jhana, they're reborn. Uh, they don't have uh, uh, suffering but uh, usually it is a good destination. Just as you may say, wasting the time, uh, but uh, no no suffering like a human. Hmm. <laughs> Và um, bên cạnh cõi vô tưởng thì có bốn cõi vô sắc, bốn cõi phạm thiên vô sắc này chúng sanh nào mà thực hành những bậc thiền vô sắc thì có thể tái sanh lên bốn cõi vô sắc này đó là những bậc thiền nào trong thiền chỉ an chỉ định có hai loại thiền à, thiền sắc giới là bốn bậc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền và tiếp theo đó là bốn bậc thiền vô sắc thì à, nếu ừ, chúng sanh nào ờ, có thể đắc tới những bậc thiền vô sắc này và nắm giữ quan điểm rằng ôi có thân này thật là khổ não và thật là có nhiều vấn đề phức tạp phiền phức đối với thân thể vật chất này bởi vì thân thể này cho nên chúng ta phải đánh nhau phải kiếm ăn phải khổ sở đủ loại bệnh tật cho nên họ ghét bỏ thân và không muốn có sắc thân và khi họ chết họ an trú vào các bậc thiền vô sắc đó thì họ có thể tái sanh ở những cảnh giới phạm thiên vô sắc và khi họ tái sanh ở đó họ chỉ có tâm thôi mà không có thân và những chúng sanh này cũng được gọi là bên ngoài giáo pháp của đức phật nhà chúng ta nếu là còn là người phàm thì không nên hướng đến tái sanh ở những cảnh giới này nhưng nếu là bậc thánh thì có thể được có thể tiếp tục thực hành ở đây còn nếu là người phàm nếu tái sanh ở đây vì không có tai có mắt cho nên không thể nghe giáo pháp của đức phật nếu có đức phật xuất hiện trên thế gian và những cảnh giới này được coi là cảnh giới tốt đẹp bởi vì ở đây không có những cái nỗi khổ đau giống như ở cõi người hay những cõi khổ khác tuy nhiên nó giống như là một sự phí, lãng phí thời gian mà thôi bởi vì không thể tiến hóa khi có giáo pháp được so the other brahmara altogether 15 so it is a good, good to go go destination So how is the Brahma life? Brahma lives are monomaya, mind-made. If they want to go somewhere, just want to go. You will reach there. So no one can lock down them. <laughs> và còn lại là 15 cõi phạm thiên khác và đây là những cảnh giới tốt đẹp để có thể đi đến và tái sanh vào. Ở đây họ dùng mano maya là thân ý sanh tâm của họ tạo ra thân và họ muốn đi đâu thì lập tức họ xuất hiện không ai có thể um, phong tỏa họ hết so they have uh, their own lights so no need uh, some other lights, electric electricity lights so they they can go in the sky so uh, They also say Bidi Beka. So joint eater, no eat food. They have a physical body or mind, but uh, they don't, they only have eye or ear, a mind. Uh, they don't have a nose sense, tongue sense, and uh, body sense. Then, những phạm thiên này có ánh sáng tự thân hào quang tự thân phát ra mà họ không cần phải ánh sáng bên ngoài như là điện hay đèn gì cả và họ có pitipaka là um, thiền diệt thuật tức là họ ăn thức ăn của họ là bằng cách nhập thiền chứ họ không cần phải ăn thức ăn vật chất và họ có thân vật lý tuy nhiên thân này chỉ có mắt tai à, và ý môn thôi chứ không có mũi lưỡi và sự có thể cảm nhận sự xúc chạm. So something different from devas. For the deva, they have a nose, they have a mouth, a uh, tongue sense, a body sense. So they they can enjoy sensualities, but uh, Brahma uh, not interested to enjoy uh, sensualities. <laughs> Đối với chư phạm thiên thì khác ở chư thiên dục giới là chư thiên dục giới có mũi có lưỡi có um, um, thần kinh thân cho nên họ có ước muốn hưởng dục lạc thông qua những cái giác quan này còn chư phạm thiên do không có những cái giác quan này cho nên họ không họ không có thích thú trong việc hưởng dục lạc so if we want to reborn in there how we need to do Only we should do, we can do by mind. Not, not by speaking, not by action. So we should meditate, uh, concentration meditation, uh, such as kasina or asubha. So only mental action, meditation, uh, will produce those Brahma life. và nếu muốn tái sanh ở những cảnh giới phạm thiên đó thì chúng ta phải làm sao đó là chúng ta chỉ có thể đạt được sự tái sanh ở đó bằng những sự hoạt động của tâm tức là tâm hành chứ không phải bằng sự hoạt động của thân hay là bằng lời nói được à, tâm hành này là là gì đó là thực hành thiền à, thuộc về ý hành tâm hành và thiền tức là mình hành thiền bằng tâm và ý để đạt đến các cái bậc thiền ăn à, chỉ định như là sơ nhị thiền vân vân bằng các cái đề mục như là casina vân vân So meditation is mentally doing. You are taking one of a meditation object. You don't want to see, you don't want to listen or smell or taste or touch. Just thinking action. So concentrate, focus on the meditation object. Not only have a light in the result. In the meditating time, if you improve into the jhana, they have light. So they are enjoying by thinking, not interested to see, to listen, to smell, to eat, to touch. So as a result, they don't have a some sense, like a nose sense, tongue sense, body sense. But for the eye and ear, they have some attachment. They want to see Buddha. They want to listen to Dhamma. Because of that, they have an eye, they have an ear, but they don't have any other things like a nose or tongue, like that. Và thời thiền, nếu một thiền sinh um, thực hành thiền và phát lấy tâm dùng tâm để bắt các cái đề mục thiền thì lúc đó là việc làm của tâm là ừ, ý hành lúc đó hoàn toàn họ không có muốn nghe muốn thấy muốn ngửi muốn nếm muốn xúc chạm tức là các căn khác không làm việc đóng lại và nếu họ phát triển được định thì ánh sáng phát triển ánh sáng xuất hiện và lúc đó tâm họ thưởng thức cái ánh sáng cái đề mục đó mà không muốn thưởng thức những đối tượng của những giác quan khác như mắt tai mũi lưỡi không và như là một kết quả thì khi cho nghiệp tái sanh lên cõi phạm thiên thì họ không có mũi không có lưỡi tức là không có sắc thần kinh mũi và lưỡi và thân tuy nhiên họ vẫn còn mắt và tai bởi vì sao bởi vì họ dính mắt à, với việc à, muốn nghe giáo pháp của Đức Phật cho nên họ có và muốn thấy Đức Phật cho nên có mắt và tai. So different from human karma, human and deva karma. So why we have an ear, nose, tongue, body, so like that, human devas are like that. You may offer something to the Buddha or to the Pandit. So if asked why you donate, oh, this is good to see, beautiful, oh, like that. So, so your karma is something based on craving, which want to see. So that karma will produce eye. You will have uh, beautiful things to see. Sometimes you may offer something uh, speaker or why offer? Ah, this is a good to listen. So that karma will produce an ear. You will have a nice sound in your life. So in the same way, some are good to smell because of that you donate. Uh, some are good to eat food that you donate. Why you donate? Oh, this is good to eat. Here's all. That karma will produce tongue. So we have a good food. The enemy is like that. So in the same way, some because of touching is good, like a cushion or meditation cushion or chair, like that. So uh, those karma will produce a body sense, touching sense. So you can enjoy something good touching. So uh, this is a human and karma. But in meditation karma is different. Just want to think. It is a Brahma's karma. Như vậy, khác với loài người và chư thiên, thì loài người và chư thiên có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Um, và khi họ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, họ thấy những cái đối tượng, nghe những đối tượng tốt đẹp. Ví dụ như họ thực hành những thiện nghiệp như là cúng dường, hoa đến Đức Phật thì khi hỏi tại sao muốn cúng dường hoa đến Đức Phật Ô, bởi vì hoa này đẹp rất là ưa nhìn rất là đáng nhìn cho nên chính vì cái thiện nghiệp cúng dường đó nó dựa trên cái ước muốn hay là cái um, tham muốn muốn được nhìn đối tượng và nghiệp này do muốn nhìn cho nên sẽ tạo ra mắt tạo ra con mắt để có thể nhìn khi tái sanh thì người đó hay vị đó có mắt và có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đó là do thiện nghiệp tạo và cũng vậy khi cúng dường hay tặng những âm thanh tốt à, những vật dụng tốt đến vị thuyết giảng giáo pháp à, và do muốn nghe được những tiếng tốt đẹp và dựa trên thiện nghiệp muốn nghe tiếng thuốc đẹp là tham ái cho nên sẽ tái sanh và có căng tay để có thể nghe được những tiếng tốt đẹp ừ, tương tự như vậy à, khi chúng ta cúng dường những thứ có mùi hương thơm à, hay là thức ăn ngon tức là vị ngon để nếm thì đây là dựa trên tham ái muốn ăn muốn ngửi thiện nghiệp này sẽ cho quả tái sanh thành chúng sanh có lưỡi có mũi để có thể ngửi mùi ngon hay ăn thức ăn ngon giống như phở Việt Nam vậy à, tương tự như vậy khi chúng ta cúng dường ghế ngồi nệm ngồi êm ái thì có liên quan đến sự xúc chạm và chúng ta cảm thưởng thức những cái sự xúc chạm này à, do sự dính mắc với sự xúc chạm và dựa trên thiện nghiệp đó thì chúng ta sẽ được tái sanh có thân thể để tiếp nhận những sự xúc chạm êm ái như vậy nghiệp của con người và chư thiên dục giới thì khác với chư phạm thiên tức là họ tạo ra cái thân có ngũ ngũ ổn à, xin lỗi à, năm giác quan để thưởng thọ những đối tượng của năm giác quan trong khi chư phạm thiên chỉ dùng ý để thực hành thiền và đóng hết các giác quan lại cho nên ý này à, tâm thiền này sẽ tạo ra tái sanh ở cõi phạm thiên không có các giác quan tướng. So, Brahma is a karma, a uh, meditation karma. So, if uh, you practice meditation, if you get jhana, so Varibona Brahmara, before jhana, meditation will produce human and divine love. Và như vậy, Phạm Thiên có tác sanh được là do nghiệp thiền. Nếu bạn hành thiền bạn rất bậc thiện an chỉ định thì bạn có thể tái sinh lên cõi phàm thiên thành một chúng sanh là phàm thiên trước khi đắc bậc thiền thì bạn có thể tái sanh thành cõi loài người hay là thiên cõi trời dục giới so so altogether 31 realms four woeful states one human six deva realm 20 brahma realm So altogether 31. So the Buddha taught 31 realms together with the courses. Đó. Ừ. Và như vậy có tổng cộng 31 cõi giới trên thế gian này. Cõi giới của chúng sanh đó là bốn cõi khổ, địa ngục nghèo quỷ súc sanh Atula, một cõi người, sáu cõi trời chư thiên dục giới, 20 cõi phạm thiên, tổng cộng có 31 cõi. Và Đức Phật Ngài dạy tất cả về 31 cõi giới chúng sanh này cùng với những nguyên nhân để tái sanh đến đó. So, if you want to go beyond the world, so the Buddha instruct to practice uh, vipassana. So, if vipassana is mature, your life is finished after passed away, no more rebirth. If not mature, Vipassana karma can produce humanity one life. Và Đức Phật cũng dạy cái cách mà vượt qua, thoát ra khỏi 31 cõi giới này. Đó là bằng cách thực hành thiền Vipassana. Nếu các bạn thực hành thiền Vipassana, tuệ của các bạn chín mùi, thì khi chết các bạn sẽ chấm dứt không có tái sanh trong các cõi giới này nữa nếu khi tuệ của bạn chưa chín mùi và trong khi chết các bạn thực hành thiền vipassana thì cái nghiệp của thiền vipassana này có thể cho quả tái sinh lên cõi người và cõi chư thiên dục giới. Okay, now we finished the world of realm, the world of sphere. So next one we learn is the world of formation. Especially when you practice vipassana, we need to see the world as a formation, as a elements. So um, in the next week, we will teach that. Now we should stop. To be limited speech, to be good speaker. Yes, Và như vậy, thầy vừa giảng xong thế giới chúng sanh, những điều mà Đức Phật biết được về thế giới chúng sanh. À, tuần sau thầy sẽ giảng về thế giới các hành thế giới cấu thành à, và đặc biệt à, đối với những hành giả hành vipassana cần phải biết về thế giới các hành này một cách tường tận à, và hôm nay thầy sẽ ngưng ở đây